боби бист инак дидам ки фариштае аз осмон фуруд меояд дар дастони вай калиди чоҳи бетак ва занҷири бузурге буд он фаришта аждаҳор яъне мори қадимаро ки иблис ва шайтон аст дошта ба муддати ҳазор сол занҷирбанд намуд ва ба чоҳи бетак партофт баъд сари чоҳро маҳкам кард ва муҳр зад то ки то ба охири ҳазор сол халқҳоро гумроҳ накунад дар охир вай бояд ба муддати кӯтоҳ озод карда шавад сипас тахтҳо ва тахтнишинҳоро дидам ки ба онҳо қудрати доварӣ кардан дода шуда буд ҳамчунин ҷонҳои одамонеро дидам ки сарашонро аз тан ҷудо карда буданд чунки онҳо вафодорона дар бораи исо ба одамон нақл мекарданду کلام خدا را اعلان می نمودند. آنها حیوان وحشی و هیکل وی را پرستش نکرده بودند و نشانه وی را به دست یا پیشانی خود قبول نکردند. آنها زنده شده هزار سال با مسیح پادشاهی کردند. این زنده شوی یکوم است. مردگانی باقی مانده باشند تا آخری هزار سال به حیات بر نگشتند хушбахту муқаддас аст касе ки дар зиндашавии якум ҳисса дорад марги дуюм бар онҳо қудрат надорад ва онҳо ҳамчун коҳин ба худову масеҳ хизмат карда бо исо ҳазор сол подшоҳӣ хоҳанд кард пас аз гузаштани ҳазор сол шайтон аз зиндонаш озод карда мешавад то ки ба ҳар чаҳор гӯшаи замин рафта халқҳоро ки ба таври рамзӣ ҷуҷ ва моҷуҷ номида шудаанд гумроҳ намояд ва онҳоро ба ҷанг ҷамъ оварад шумораи онҳо мисли реги лаби баҳр аст онҳо ба паҳнои замин баромада шаҳри дӯст дошта яъне қароргоҳи халқи худоро иҳота карданд аммо аз осмон оташ борида лашкарони онҳоро фурӯ бурд шайтон ки онҳоро гумроҳ мекард ба кӯли оташу сулфур партофта шуд ба ҳамон ҷое ки ҳайвони ваҳшӣ ва пайғамбари дурӯғин партофта шуда буданд ва онҳо шабу рӯз дар он ҷо абадӣ азоб мекашанд сипас ман худоро дидам ки дар тахти бузурги сафед менишаст аз ҳузури ӯ осмону замин гурехтанд ва нопадид шуданд инак мурдагонро дидам ки хурду калон назди тахт меистоданд китобҳо кушода шуданд ва китоби дигаре кушода шуд ки китоби ҳаёт аст мурдагон мувофиқи кирдорашон ки дар китобҳо навишта шудааст доварӣ шуданд баҳр мурдагонеро ки дар худ дошт дод марг ва олами мурдагон низ мурдагонеро ки дар худ доштанд доданд و هر کس موافق کردارش داوری شد بعد از این مرگ و عالم مردگان به کولی آتش پرتافته شدند کولی آتش مرگ دویوم یعنی مرگ ابدی است هر کس که نامش در کتاب حیات یافت نشد به کولی آتش انداخته شد